ada Nadia Suda Abasane hinatasa sasane sadu samade Amanosehi candehi sada kibisa karibi Perisanang ahing saya jagodia yang di sisi Mahawiro beridang dan bernama He. Wipasi saja nama tu jaku mandasa sirimado. Sikik sapija nama tu sabab Buddha षभूष नमठु नाटक सपसिन नमठु ककुस मरसिनाप मदिन गना नमतु समठु ब्रह्मणमट ကသပါစာကြနမထုဝိပမုတ္တသသဗ္ဗတိအင်ဂီရာရသနမထုစကယပုတ္တသစိရိမတယောဤမံဓမ္မဒေစီစီသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံ ဣဇာပိနေဗုဒ္ဓလောကေယထာဗုဒ္ဓံဝိပါစီတုံတေဇနာအပိစုနာထမဟန္တာဝိတာသရဒာဟိတံဒေဝမနုဿာနံယနမသံတိဂေါတမံဝိဇာကြရဏသမ္ပနံမဟန္တံဝိတာသရဒံ ဧတေစဉ္ညေကြသံဗုဒ္ဓအနေကသတ္တဂောတိယောသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသမသမသဗ္ဗေဗုဒ္ဓမဟိတိကာသဗ္ဗေဇတ်သဗ္ဗေဒသဘလူပေတာဝေစာရဂျေဟုပါကတာ สเปเตปฏิจานังติอาสบังทานามุตตมังสยานาดังนาดันเตเตปริสาสุวิสารดาบรมจักกังปวเตนติโลกีอปติวดียัง Ubeda Buddha damehi adhara sahinayaka Bating salakan upeda beda nu banjana dara Bia bayasubada baya subada sabede Buddha sabi no ide sabi kina sawajina. Mahababa, Mahadija, Mahapanya, Mahabala. Mahakarunika dira sabi sanang sukawaha. Dibanata padita dana lina jabaninang. Katibandu mahesa sasarana jahi sesino. Sadewa kasa lokasa sabi ede parayana. Desahang sirasa pade wandami buri saudame. ဝကြစာမနစာခြေဝဝန္ဒမေတိတထာဂတေအာစနေစာယနေဌာနေဂမနေကြပိသပဒာစဒာสุခေနရခန္တုဗုဒ္ဓသန္တိကရာတုဝံတေဟိတံရခိတောသန္တောမௌတောသဗ္ဗပယေဟိကြာ စဘာရောဂဝိနိမုတ်တောစဘာစန္ဒပဝကြည်တောစဘာဝေရာပဋိကံတောနေဘူးတောဇာတုဝံဘဝဒေသံစကြေနစီလေနခန္တီမေတ္တာပလီနာကြာတေပိအမေနုရခန္တုအာရောဂေနစုခေနကြာ ပုရတိမသမိန္ဒီစာဘာဂေသန္တိဗုဒ္ဓမဟိတိကာတေပိအာမေနုရခန္တုအာရောဂေနသုခေနကြာဒခိနသမိန္ဒီစာဘာဂေသန္တိဒေဝမဟိတိကာတေပိအာမေနုရခန္တုအာရောဂေနသုခေနကြာ Pachima Samendisa Bagi Sandinaga Mahidika Debi Amenurakandu Arogina naja. Udara Samendisa Bagi Sandiyaka Mahidika တေပိအာမေနုရကန္တုအာရောဂေနသုခေနကြာပုရတိမေနတတရထောတခိနေနဝိရုလကောပัจจิမေနဝိရုပခောကုဝေရောဥတ္တရန္တိသံ Chattaro te maharaja lokapala yasasino te pi amme nurakandu arogena sukhena cha akasattha cha bhumattha devanaga mahidika te pi amme nurakandu arogena sukhena cha อิดิมันโตจายิเดวาวสันตาอิดาสาสเนเตปิอามเมนุระคันตุอารโกินาสุขินาจาสัพพิตโยวิเวจันตุโสโกโรโกวินาสตุ มาเดบวันดวันดรายาสุขีดีกายุกบวาอภิวาดนาสิเลจานิจังวุดาปจายนอจตารดามาวดันดีอายุวโนสุขัมบลา ada Nadia sudah down,